Nia cerbo dependas de ni. Normala homa cerbo en havas pli ol ok miliardoi da neuronoi, kiui formas mirinde complexen interconectoin. Dum iardecoi, medicinistoi supposis che la homo nascidias cun tia definita stoco da cerbo celoi, nome che li ne povus formi novaen en la dauro de sia vivo, kiel ocasas cun aliai histoi. Cai crome che lau al veno de certa agio, la cerbo comenzas perdi neuronoin, cai tio estas sen revena fenomeno, i aspeza determinismo. Novai el trovoi en la campo de neurologio, lasta tempe al venis por radicale shangi tiun concepton. Nia cerbo estas plastiketsa, kai povas ne nur krei nova in sed ech naski nova in neuronoin en iui regionoi kai tio povas okazi en ia ein ajo exemple existas eta cerba loco qui es nomo estas hippocampo pro gia similezo cun la formo de la samnoma barbesto, quie oni iam documentis la formigion de novae neuronoi. Hippocampo respondezas pri la memoro cae sento pri spazio. Oni montris che ratoi, post parcerado de bildoi, ec havis novain celoin en siai hippocampoi. Curiose, che se la ratoi cesigis siaen memore exerzoin, tiam la iunae neuronoi mala peris. Versaene, la practicado de memor memorexertsoi estas la schlossilo por tiu fenomeno. Crome, facae scientistoi ne hesitas confirmi che ancau corpexertsoi estas potensa medicamento por tia speza cerba renovigado. Ili stimulas ne nur hormonoin por la bona homoro, contra stresso, sed ancao la secreziadon de la tiel nomata cerba neuron stimula factoro, quiu estigas novain neuronoin en la hippocampo. Tio signifas che practicado de sportoi recte influas la capablon lerni. Educistoi devus attenti pritio. Oni recomendas sportumadon dum minimume tridec minutoi po tri foie en ciu semaino. Char tio estas programo por ciu homo dum la tuta vivo, tial oni devas electi plesurain cae variain corp exerzoin. Compreneble, aliai elementoi en la viv stilo influas nian mensan sanon. Dieto, socia vivo, constanta mensa activado, positiva i sintenoi, amusigio, meditado. Estas do nia tasco zorgi pri nia cerbo.